da 24 ah, da wata na ah, Rajab bayan hijirar shugaban halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga birnin Makka zuwa Madina shekara 1400 da shekara 45 wanda ya dace da biyar da watan biyu miladiya 2024 idan tarihi ya inganta ci gaba da majalisin mu na karatun adda'u wad dawa wanda suka fi sani da aljawabul kafi liman sa'ala an ad Ishafi, shafi wallafar shaykhul islam ibn al-qayyim al alayhi rahmatullah a wannan masallacin mai tarin alkhairi da albarka na al-furqan da yake wannan unguwa ta tudun morai a wannan gari na Tawa Jamhuriyar Nijar, wanda yau zamu tashi darasi na 42 biyu a jerin darussa da muke gabatarwa a kowane mako muna nan a inda malam yake ce mana bayanin abu ya shafi asa na sabon Allah irin abun da sabon Allah yake jawo dan annabi Adam wanda Malam ya muna tsokaci akan cewa kusan duk wani nau'i na azaba da kake ganin Allah na wa dan annabi Adam to dalilin abun da ya aikata ne kuma wannan yana gaskata fadin Allah subhanahu wataala ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum kamar da Allah subhanahu wataala ya fada a satin da gabata mun tuke akan bayanin ibn abi dunya da ya kawo a littafin sa al-uqubat da ma littafin sa al'amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar a lokacin da Abdullahi Anas dan Malik Allah ya kara masa yarda ya kai wa ummuna Aisha radiyallahu anha wa ardaha ziyara shi da wani mutum sai wannan mijin ya tambaya ya tambaye Aisha radiyallahu anha wa ardaha akan tabasa labari an zalzala haka ne Malam Rashid mun karanta atharkin sai dai malamai na tantance hadisi suka ce wannan atharkin akwai rauni a tattare da shi wanda zamu ƙara mai tasirkin sai mu ƙara gaba malai ce wa zakar ibn abi dunya an anas bin malik annahu dakhala ala aisha huwa wa rajul akhar ibn abi dunya ya ambata a cikin littafin sa al-uqubat da ma al amru bil ma'ruf a cewa Anas dan Malik Allah ya ƙara masa yarda ya shiga gun Aisha radiyallahu anha wa addaha huwa wa rajulun akhar shi da wani mutum daban ba bukatar ya ambaci kowaye abinda ake son mu fahimta shine dai abinda zai zo a bayan fa qala laha ar-rajulu sai wannan mutumin yace da ita ya ummul mu'minin hadithina aniz zalzala yake uwar masu imani ki ba mu labari game da azzalzala akan abin da ya shafi girgizar ƙasa me ke jawo Allah ya sanya ƙasa ta girgiza duk da akwai al'umma akanta faqalat sai take cewa idastahabu zina wa sharibu al-khamra wa darabu bil ma'azif ghara Allah azza wa jalla fi sama'i abin da ke sanya Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ƙasa ta girgiza shi ne a lokacin da duk mutane suka halitta zina ta zamanto abun ado da abun kwalliya a tattare da su har ma ana alfahari irin yadda ake a wannan zamanin kaga mutum yana alfahari da da wai shi mazinaci ne sannan kuma wa sharibul khamra suka nace abun shan giya zamanto ba sa da sana'a sai abun da ya shafi kwankwadar giya kasancewar sa haramun ne tana cutar da jiki wa darabu bil ma'azif sannan kuma suka kasance suna bugun eh, kayan kidi idan manto kowa ya zan mawaki har ma da sunan addini zaka ga ana kide-kide ana waƙe waƙe ana ganin kamar yaban annabi ake yi da wannan sigar ghara Allahu azza wa jalla fi sama'ihi ubangi subhanahu wa ta'ala sai yayi kishi mai girma da dauka yi kishi a cikin sarin samaniyarsa fa qala lil ardi sai Allah ya ce wa ƙasa tazalzali bihim ki girgiza da su jama'a mun fahimta a lokacin da wannan ya faru to sai Allah ya bai wa ƙasa da umarnin akan ta girgiza fa in tabu wa naza'u idan suka tuba suka ciratu da abun da suke yi kuma sai Allah ya tsayar musu da ita wa illa hadamaha alaihim in kuma suka suka dage suka ci gaba da yin abin da suke na sabon Allah subhanahu wataala na zinubai sai Allah subhanahu wataala ya roshe wannan kasar da su qala sai yace ya ummul mu'minin yake uwar masu imani a'azaban lahum yanzu hakan Allah azaba yake musu qalat tati bal maw'izatan wa rahma wa rahmatan lil mu'minin Tace a wa'azi Allah yake wa bayinsa masu imani yadabbaru ne ake wa masu imani dan su da su tadabbarin al'amarin su lura su wasu da abinda Allah yake yi su gan cewa an tokano Allah subhanahu wataala akwai bukatar a koma Allah subhanahu wataala da kuma rahma gare su amma wa kalan narko ne wa azaban da kuma azaba wa sukhtan da hushi alal kafirin akan mutane suka zaman to kafirai a lokacin da Allah ya turo yayi umarni wa ƙasa da kanta, girgiza Kuma masu imani abun rahma ce gare su da kuma eh, wa'azi saboda su tuba su koma Allah subhanahu wataala amma su kuma kafirai wato wani narko ne da kuma azaba Allah yake musu sannan kuma wani alama ce cewa Allah yayi hushi da su faqala anas anas yake cewa ma sami'tu hadithan ba'da rasulillahi sallallahu alaihi Sallam ana ashaddu farhan minni bi hadha alhadith Anas dan Malik ya cewa ban taba jin wani hadisi ba bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wannan hadisin ya faranta min duk da a can baya a watar wayan ya kace wala cikin damuwa ya ambaci cewa yana cikin damuwa ce ban taba jin hadisi ba bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wannan hadisi shine mafi ya sanya mafi tsananin jin dadi da farin ciki fiye da wannan wannan hadisin wa zakara ibn abi dunya hadisan mursala ibn abi dunya ya ambaci hadisi a cikin littafin har al-uqubat daga hadisi muhammad dan abdul malik dan marwan hadisi ne mursal a cikin asnaf kin hadisi da'ifi yake cewa annal arda tazalzalat ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi sallam. wai kasa ta girgiza an yi girgizar kasa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi sallam. ibnu abi duniya yace an yi girgizar ƙasa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa wada'a yadahu alaiha sai annabin Allah ya dora yadahu hannunsa alaiha akan wannan ƙasar thumma qala sai annabin Allah yace wa ita wannan ƙasar uskuni kinatsu fa innahu lam yahil laki ba'd har yanzu lokacin girgizan bai yi ba jama'a mu faita ƙasa ce ta girgiza annabin Allah ya ce mata uskuni natsu daga kalmar sakina ki natsu har yanzu lokacin da ya kamata ki girgiza bai yi ba sumaltafata ila ashabihi sai annabin Allah ya juyo ya kalli sahabbansa ridwanullahi alaihim Allah ya kara musu yarda faqala sai ce inna rabbakum yasta'tibukum fa'tibuhu ce ku yana neman ku tuba daka ku nemi tuba ku tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala wannan hadisin da ibn abi dunya ya kawo daga hadisi muhammad dan dan abdullahi dan abdul malik dan marwan hadisi ne wanda malamai sun da'afa sun da'afa hadisin kasancewar eh, malaman tarihi sun bincike cewa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba daya adabi yana raye ba taba girgizar kasa ba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba taba yi ba sannan kuma wanda ya kawo hadisin shi ma akwai ta cewa akan sadaka hadisi ne wanda bai inganta ba thumma tazalzalat bin nasi ala ahdi umar ibn al-khattab sai kuma kasa ta girgiza aka sake wani girgizar kasa a zamanin umar dan khattab Allah ya kara masa yarda wannan ba shakka tabbas an yi girgizar kasa a zamanin umar dan khattab wannan tarihi ya tabbatar da wannan hadisi na bukhari ya tabbatar da wannan fa qala sai ke cewa ayyuhan nas umar dan khattab yake cewa ya ku mutane ما كانت هذه الزلزله هذه الزلزله الا عن شيء احدثتموه yace ba komai ba ya sanya wannan kasa ta girgiza face wani abu ne da kuka aikata shi kuka kirkiro sa wallazi nafsi biyadihi ina rantsuwa da wanda rayuwata take a hannunsa la in la in adat in har kasa ta sake girgizawa da ku a wannan yanayin la usakinukum fiha abada yace wallahi bazan sake zama ba bazan ƙara zama tare da ku ba bazan sake zama cikin wannan garin ba zai bar garin ya koma saboda gudun wata ko fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum minkum khassa eh, saboda sabon Allah yana sanya Allah subhanahu wa ta'ala ya azabtar da azabtar da al'umma daga Umar dan Khattab an yi eh, girgizar ƙasa akan a lokacin sa yana khalifa a wannan lokacin bayan rasuwar Abubakar Siddiq ya jagoranci mutane sai kuma aka samu girgizar ƙasa shine sai yake cewa mutanansa da ke rayuwa da su ya ce ba komi ba ya kawo wannan ƙasar ta girgiza a ce wani abu ne ahdastumu ku kirkira sa wani abu ne kuke yi wanda bai dace ba da ku yi sa wanda ba shi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun zo da wani abu munkari abun kyama shi ya sanya ƙasa ta yi hushi har take girgi take take girgizawa wa fi wa fi wa fi manaqib umar ibn abi dunya yazo a cikin manaqib umar na ibn abi dunya yace annal arda zulzilat ala ahdi ala ahdi umar ba shakka zulzilat an girgizar da ita sai ka taba bani liman lam yusamma fa'iluhu cewa an girgiza kasa a zamanin umar dan khattab al alfa'il ma'rufun kowa san wake wake wace girgiza kasar ba wanda ke da dama na ya shiga cikin wannan abin ba Allah subhanahu wataala ba fa daraba yadahu alaiha sai dan khattab ya buga hannunsa akan kasar wa qala yace malaki malaki me same ki yake kasa me same ki amma innaha law kanat liqiyama law kanat liqiyamatu haddathat akhbaraha yace da eh, haddathtu akhbaraha yace tabbas da kiyama ce lokacin tashin kiyaman bai yi ba da kiyama ce kan ba shakka an bani labarin ta na ji labarin kiyama da kiyama ce za ta tashi to ba da haka ba sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu yace naji ma'aikin Allah sallallahu alaihi sallam yana cewa idza kana idza kana yawmul qiyamati falaysa fiha dhira'un wala shibrun illa wa huwa yantiq idan alqiyama ta danno kai lokacin tashin alkiyama yayi ba wani zira'i ta ɗaya a cikin ƙasa zira'i a doron ƙasa wala shibirin ko kuma ta guda illa wa huwa yantiqu fati sai yana furci yana magana jama'a mun fahimta ba wani ba wani wuri a cikin wannan ƙasar face idan ƙiyamar ta kunno kai Eh, zai dinga zai dinga magana har ya tabbata cewa annabi sallallahu ce cewa har za ta kai inda yahudawa da kafire suna buya ba yahuda zai zo ya koye bayan itaciya sai wannan itaciya ya kira musulmi ce zo ga ba yahuda ka kashe sa duka wannan alama ce gab alamatu min alamati min alamati sa'a da ka dan khattab sai gano cewa ashe ba kiyama bace akwai abunda abunda ya ya faru وذكر الامام احمد عن صفيه امام احمد يا امتا cikin musnad nasa da safiya matar annabin Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya kara mata yarda afa safiya matar abdullahi dan umar safiya matar abdullahi dan dan umar yace zalzalatul madinatu ala ahdi umar Madina an yi girgiza zulzilatul Madina ala ahdi Umar an yi girgizar ƙasa a zamanin Umar dan Khattab faqala sai yake cewa ya ayyuhan nas ya ku mutane ma hada mi kuka aikata haka miye wannan abun da kuka aiwatar ma asra'a ma ahdathtum kun yi gaugawa wajen kirkira ababe kun yi sauri wajen yoshi annabin Allah duka duka ya bar duniya duka tunda an ka doka annabi sallallahu alaihi wasallam bayan rasuwarsa Abubakar Siddiq duka duka shekara biyu ne ya khalifanci Umar dan Khattab ya zo to shi dan Khattab yake cewa ma asra ma ahdathtum ahdathtum kun yi gaggawar kirkira ababe kun yi gaggawa wajen saban Allah subhanahu wataala yace la in adat in har kasa ta sake girgiza la usakinukum fiha yace bazan sake zama tare da ku ba bazan bazan sake zama ba a wannan garin zan gudu na bar wannan garin saboda kada ni ma abun ya ya rutsa da ni wa qala ka'b wa qala ka'b wannan ka'bul akhyar kenan ko daga cikin malaman yahudawa yace inma tuzalzalul ard idha umila fiha bil ma'asi sadide ita fa kasa tuzalzal ana girgiza kasa ne idza umila fiha bil ma'asi in har aka aiwatar da sabon Allah akai Allah yana girgizar da ƙasa ba wani canjin ya kasan yanzu baturen bature da yake sakare ne bai fahimci shari'ar Allah subhanahu wataala ba ana su tunanin kaga gobarar daji da irin abun da ya shafi girgizar ƙasa sai a ci ai canjin gurbace gurbace gurbacewar yanayi ne ya haddasa wannan abun ƙarya ne wallahi Sabon Allah ne ke haddasa ke haddasa ke jayo wannan ababen ba wani ba wani gurbace gurbace wani yanayi a ba shi ba shi bane Ya sabon Allah ne da mutane suke sai Allah yake musu hukuma da da wannan abun shine ka'abul akhyar yake cewa inma tuzalzalu al-ardu idha umila bil ma'asi idha umila fiha bil ma'asi sanide ana girgizar da ƙasa ne Allah yana sanya ƙasa ta girgiza idan har mazauna kan wannan ƙasar suka yi sabon Allah daga lokacin suka sawa ma Allah subhanahu wataala sabon yayyawaita to sai Allah ya girgizar da ƙasa eh, da wannan mutanen fatur'adu khawfa sai ƙasa ta girgiza eh, eh, farqan min ar-rabb min ar-rabb jalla jalaluhu dan jin tsoron Allah subhanahu wataala da kunyar tana kunyar ubangi subhanahu wataala an yutali ay alaiha an Allah ya tsinkaye cewa anan ne ake sabon Allah subhanahu wataala ita kanta karkasar tana jin kunyar ubangi subhanahu wataala ya hango cewa akan ta ne ake sabon Allah ake saba masa dole cewa shine al shine wanda ke halitta kuma al-mudabbir amma kuma gata kasancewar ta baiwar Allah subhanahu wataala kuma abinda Allah ya hore dan amfanin mutane kuma a matsayin tana maiwa Allah bauta to kuma gashi Allah ya ga ana mata sabo to wannan jin tsoron da ya kama ta sai ta dinga girgiza wa mutane wala Allah masu hankali da take sun fa'inti al'amarin su wa junan su nasiha jama'a mun fahimta masha Allah وكتب عمر بن عبد العزيز الى الامصار عمر بن عبد العزيز عليه رحمه الله wanda wasu daga ciki ma suke kiransa da khalisu khulafa ar-rashidin ko wanda duk da dai malamai eh, da wasu daga cikin malamai suna ganin wannan kuskure ne a faɗi haka kasancewar eh, shekarun eh, khilafa ta Rushud ta'ida tunda ayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam ya kayyade ya kayyade shekaru shekara 40 ne bayan sa shi kuma Umar dan Abdul Aziz ya zo ne a lokacin da bayan al-Hasan ya mika shugabanci zuwa ga Muawiya bin Abi Sufyan wanda an shiga kusan daula an shiga cikin eh, daula daula Umayya ce farko farkon daula daula Umayya kafin daula Abbasiyya eh, ba shakka Umar dan Abdul Aziz mutum ne wanda eh, ya shahara a duniya da adalci in ana zano mutane adilai a cikin tarihi to tarihi ba zai manta ambatan Umar dan Abdul Aziz ba mutum ne wanda yayi kokari nasa Allah ya taimake sa da insafi da kuma watan jagorancin mutane a nagartaccen yanayi wanda duka duka bai yi wani jimawa kware ba a mulki shi ma bai wuce shekara biyu da yana jagorantar mutane amma kusan al'umma ta shaida cewa adalin mutum ne a zamanin dan Abdul Aziz ne fa dabba za ta je daji ta je ta yi kiyo ba tare tana tsoron kura ko kirkece ya taba ta ba a zamanin Umar dan Abdul Aziz sai ta kai duk masu kudin kasar sa in suka fi da zakka an rasa wa za a bi sai a rasa wa za a bi wa zakka tsabar kowa ya wadatu <laughs> mutum zai fidda kuɗi zai fidda zakka ya ilga abinda ake cewa kuɗi, amma sai ya rasa wa zai bai wa zakkan saboda al'umma ta wadata shugaba adili to a zamanin Umar dan Abdulaziz ya rubuta zuwa ga manyan-manyan birane yake cewa amma ba'd bayan haka fa inna hadha ar-rajf shay'un yu'atab yu'atibu Allah azza wa jalla bihi al-ibad fa inna hadha al-rajf shay'un yu'atibu Allah ibad yace ba shakka wannan girgizar ƙasa da ake yi wani abu ne da Allah subhanahu wataala yake kama bayu yake wasu yake ma bayu watan karatu yake kama su yake musu hannunka mai sanda da shi girgizar ƙasa a cikin a cikin ƙasa wannan wata alama ta cewa Allah subhanahu wataala yana wa mutane hannunka mai sanda da su kiyayi Allah subhanahu wataala abinda suke yi na laifi fa ya ta'azzara yace wa qad katabtu ila al-absari an yakhruju fi kulli fi kulli yawm kaza wa kaza yace kuma na rubuta wa mutanen birnuka gari gari nace su dinga fita rana kaza da rana kaza fi shahri kaza wa kaza a wata kaza da kaza faman indahu shay'un falyatasaddaq bihi duk wanda yake da wani abu to ya dinga sadaka da shi saboda an shiga cikin wani yanayi sai yake yake kokarin lura da al'umma ta koma Allah subhanahu wataala kuma haka ya kamata a ce shuwagabun ne sun sun yi irin wannan rayuwar daga lokacin da aka samu jarabawa a cikin ƙasa to babban abin da ya kamata kowanne mu ya fa'ita shine ba mafita fiye da akuma Allah subhanahu wataala duk abun da za a rika wanda ba Allah ba aikin banza ne wannan abun gushewa yake yi in aka nemi taimakon Allah subhanahu wataala za a samu nasara a cikin al'umma sai ke cewa fa inna Allah azza wa jalla domin Allah subhanahu wataala mai girma dokaka ya kula cewa qad aflaha man tazakka haqiqan ya dace ya rabota duk wanda yayi sadaka wa dhakara isma rabbih wa tazakka ya tsarkaka wa dhakara isma rabbih fa kuma ya ambaci sunan ubangijinsa haka kuma sannan yayi yayi sallah wa qulu kama qala adam yace kuma ku dinga fada irin abinda annabi adam ya fada shi da matarsa Hawwa lokacin da Allah yayi musu umarni kasu ci itaciyar da suka ci tufafin jikinsu ya suka tiraye daga jikinsu Sai kuma suna addu'a suka ce rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin kadi bi annabin Allah bane Allah yace kadi yayi abu kaza sai yayi da ya fahimci kuskure ya aikata to sai dawo kuma yana neman gafarar Allah subhanahu wataala yana cewa rabbana zalamna anfusana ce tabbas Allah mun zalunci kawunan mu me zalunci anan saboda yayi da Allah ya hana sa ashe yin da Allah ya hana dan annabi adam zalunci ne daga lokacin da mutun yayi da Allah ya hana sa yace kad yayi to ba shakka wannan mutun ya zalunci kansa Allah ya kare mu yace wa illam taghfir lana ya Allah in baka gafarta muna ba wa tarhamna kaji kan lana kunanna min khasirin ba shakka mun waye cikin hasararu mun yi asara Allah in har baka gafarta muna ba Allah idan baka baka tausaya mana ba ya Allah mun zamanta cikin wani su kai hasara wa qulu kama qala yace ku fada ku ce kamar irin abin da annabin Allah annabi nuh yake cewa wa illa taghfir li wa tarhamni akun min al-khasirin ya Allah in har baka gafarta min ba Allah ba kai min rahma ba ba shakka na waye gidi cikin hasararru. wa qulu kama qala yunus yace ku fada irin abin eh, annabi yunus ya fada la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin ce ba abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai kai Allah subhanaka tsarki ya tabbatar maka inni kuntu minadh zalimin tabbas Allah ni na kasance cikin masu zaluntar kaina kaga wannan duka mala yana nuna muna cewa ashe daga lokacin da mutun ya waye gari cikin wani hali wanda yake ganin, alamar cewa wannan halin Allah ya yushi da shi to babban abun da ya kamata shine ya koma Allah subhanahu wataala riki gafarar Allah subhanahu wataala domin Allah mai gafara ne fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara kuma ghafiriz dhanbi ne wa qabilut tawb wa qabilut tawb Allah yana gafarta zinubi eh, qul ya ayyuhalladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم واني لغفار لمن تاب Qur'ani yana bijik yake bayanin akan abin da shahi tuba zaka mu zaman to cikin masu tuba wa Allah subhanahu wa ta'ala wa qala al-imam Ahmad al-imam Ahmad yake cewa a cikin muslim nasa yace hadathna Aswad bin Amir hadathna Abu Bakar an A'mash an Ata bin Abi Rabah an ibn Umar qala yace daga Aswad dan Amir yace eh, Abu Bakar ya ba su labari daga A'mash dan Ata daga abi rabah daga abdullahi dan umar Allah ya kara musu yarda qala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul yace naji ma'aikin Allah sosai yana cewa idza danna an-nasu bid-dinari wad-dirham idan mutane suka yi rowar dirhami da dinari aka wayi gari dukiyar da Allah ya baku kuna rewar wannan abun kun fahimta watabaya'u bil ina ko kuma kuka zama to kuna yin kasuwanci ir kasuwanci bai'ul ina mu mun riga mun bayani su cikin tafsirin mu na da muka zo kan kan riba mun yi dogon bayani akai wattaba'u aznabal al baqar kuka bi jelar shanu watarakul jihada suka bar jihadi idan mutane suka suka dinga rewar dinari da dirhamin da Allah ya ba su. Mace zai da mutane suka dai suka suke rewar sefa da naira da Allah ya jibga hannayensu haka ne asan al'umma Allah Allah ya jibga musu kudi wallahi ba ga mutane na da kudi sai mutun ya mutu kaje na ta wallahi haka ne malam zai sai shi wanda zai lisahi ma kansa zai sai ai wata biya na lisahi ba kare ba ka tare kudin da har ai wata biyu ana lisahi ai ga san ta hisabin kan kaje kiyama ba karbi bane wallahi so nan bayan Allah na ta fata suna ta jin dadin ho yanzu wani yana ganin ya haye shi kawai fa yana samun kudin nan ba kawai eh, zai tada zai gina gida zai aure kaza zai kaza zai kaza kuma kana cin ana maka bincike ai wake nan ka kai kai da tarawa su da kai da tarawa su da kashewa kuma kai da hisabi su da su da more kayan su Allah ya sa mu wani lafiya shi yasa in Allah ya baka kuɗi ko to yi kokari abu guda biyar kake da kake da baka yi su ba abu guda <laughs> biyar in Allah ya baka kuɗi kake yarda baka yi su ba kullun na faɗa shi ne abinda yake naka shine abinda kace kai sadaka dukiyarka ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye sahabbai waye dukiyar ta fi soyuwa akan dukiyarsa suka ce ba ya annabin Allah ai kowanne mu yafi son dukiyarsa kan dukiyar magalansa sai annabin Allah ce dukiyar kai tace wanda kace abinda kace kai sadaka to cikin cin nan abu guda bai kake wasa da su eh in Allah ya baka wajen ci nan ya ce ci ko to wajen cin nan kake yarda kai wasa da abu guda biyar Allah in Allah ya baka kudi ka yi wasa ka gina gida na alfarma ba ka gina gida abinda ake cewa gida wala tansa nasibaka min ad-dunya dai kenan ko saboda zaga wani Allah ya bashi kuɗi dukiya kamar ta dinga magana amma idan ka zo gidansa sai ka rena sa to in Allah ya baka ba laifi bane fa amma bi ni'mati rabbika fahaddith eh ka gina gida iya gurgudan hali ko abun hawa dai ka nemo lahiyayya musamman irin wannan kurar da ake ana wannan iska kai ka tara miluka wai wancan ya shakura kuma ka shakura ba kawai ka adalci ba Allah ya baka kuɗi Allah shiga mota ka daga glass kawai Allah ka tada mai shawi kawai ta bayarwa <laughs> shikenan kawai ka sha san kawai ka more rayuwarka wallahi amma saboda Allah kai dan da kuka sha ka sha iska kuma kai ka zo ka sha me mamaci me mamaci eh Allah ya baka shi ba ba sa ba kuma sai ka zama to daya kina shan kura kai ma ka sha kura Allah guda mu Allah Allah yayi ma ba laifi bane abinda ba ba bukata shine ka zama to kana takama kana izgili kana takabburanci shine ba a bukata abu na biyu eh kada ka kuskura Allah shi ba yi ba karo da kake so ba in Allah ya ba kuɗi dibalan ka zaba ka wara kuma ka cike hudu wallahi <laughs> eh kakka zauna kawai da gulatar tawa da kai ka san bincike yana cewa fa ba wasu mata guda sun fi kowa wahala a duniya eh bincike ya tabbatar da cewa masu mata guda guda sun fi kowa wahala a duniya kuma galima sun fi kowa tansiyo mm hawan sun fi kowa hawan jini ba ku yarda ba ku je ku bincika ku gani <laughs> to shi wanda wanda bai wara ba fa ashe ba ma zan tashi <laughs> ba ma zan tanna shi ko sai dai kawai a tayyesa da ya a ba shawara ta ci gaba da manzon Allah salati sallallahu alaihi wasallam sauran guda uku ai na faɗa ba sai mun ƙara faɗa ba ko kun rike su mun ƙara gaba Allah ya datar da mu yake cewa wa tarakul jihad fi sabilillah suka bar jihadi a cikin hanyar Allah subhanahu wa ta'ala anzalallahu bihim bala'an sai Allah ya sabkar musu da musiba da bala'i fala yarfa'uhu hatta yuraji'u dinahum Allah ba zai dage wannan bala'in ba da musibar sai sun dawo wa shari'ar Allah subhanahu wa ta'ala sai sun dawo wa addinin su jama'a mun fahimta daga lokacin da mutane suka daina sadaka da dukiyar da Allah ya ba su suke suke rewa sannan kuma suka ta kasuwancin da ke da kai riba a cikin sa sannan kuma suka zamanto suna biyar watan jelar eh, abinan shanu suka bar jihadi akbar taimako a cikin hanyar Allah akbar makarancin ne da masallacin ne askantacce walakantatu tun yanzu babu jihadi na takobi ko ai baban jihadi yanzu karantar da mutane addini ba jihadin da ya wuce a karantar da mutane addini na sha fada ce dauke yawnin malami tura shi kauye kaza ka je ina bukatar ka je kai wata uku abin da nake bukata su iya karanta Fatiha da kyau ko suka samu ko falaki da nasu da ikhlas su fahimci arkanin islam da kyau su iya san faraidus salati in aka tsaya anan bukata ta biya jihadi ne wannan ko wallahi da masu kudin mu suna yin wannan abin da an ci gaba kware da gaske da an waye amma fa har yanzu kauyuka mu akwai inda fa addinin tai sukewa nan na ga muku cewa mun je wani gari wajen wa'azi muka ba garin fa gaba ɗaya kaf in za a in za a daura aure sai an zo sai an tado malami daga wani wuri in mutun ya mutu za a mai wanka kaf garin ba wanda ya ka wankan gawa to yake yake wankan janaba shine ne abin sai ba da mamaki eh, ya yake wankan janaba ifa akwai inda aka ce mana wai malam wai ba sai in mutun yayi zina ba ke wankan janaba wai sai in mutun yayi zina ke wankan janaba kuma masu kudin mu kun toshe kudin kawai ran da su kun toshe sai kokarin tarawa kawai kullum fita ake kasuwa ko kullun Allah ya karuwa yake yi amma tubi ake wa Allah mi ake wa Allah dan kare sai ma dan ka fa kawai sai diyanka al'umar annabi ba abun da ta wara da shi daga dukiyarka yanzu wani ko masallacin musu ya ga gyarawa masallacin ungo ya ga gyarawa yana gani liwan sa kullu da tsohon riga sai ya kashi riga ya baka liwan mai shi zai rike cewa dalibin kowa ya tashi zuwa sana'a ka nemi sana'a da zaka rike kanka a kai eh saboda gudun walakanci haka ne Allah ya datar da mu to idan haka ta faru sai Allah ya sabkar musu da azaba bala'i sannan kuma su taroƙon Allah ba zai cire musu wannan musibar ba da azabar sai sun komo wa addininsu. su rawahu abu daud fi isnadin hasan wannan hadisi eh, abu daud ya fitar da shi masu ce isnadin sa kyakkyawa ne wa zakara ibn abi dunya min ibn hadis bin umar qala ibn abi dunya ya fitar da hadisi a cikin littafin sa eh, al-uqubat daga abdullahi dan umar Allah ya kara masa yarda qala yace laqad ra'aytuna wama ahadun ahqqu bi dinarihi wa dirhamihi min akhihi muslim yace kaga mu nan na san cewa kaga mu a haka ba wani daga cikin mu face dayan dinarin sa abinda ya mallaka yana ganin ya dan uwarsa fi cancanta da shi abinda ya mallaka na dukiya sai yana ganin dan uwansa ne mafi cancanta da da wannan abun yanzu ka dibe da muke ba sai kai tarar uwa daya uba daya kanin kai yazo ya nemi nemi abu agunka amma ka basha ka ba rai ba za ka ma bashi ba su kun fahimta ba to su ba ma ba ƴan wantaka ta jini ba suna zance ƴan wantaka ta addini yace ba ba ɗaya daga cikin mu abin abinda ya mallaka na dinari ko dirham yana ganin ɗan uwansa musulmi ne fi cancanta ya more wannan abu abinda na mallaka sai na ganin kai ne kafi dacewa da da wannan abun karfin imanin su yayi yawa sahabbai suna da Allah ya tirge su da imani yasa Allah ta radiyallahu anhu yanzu kowa so yake abinda ka samu ka taushe na wancan ma ka amshike baka bane haka muke ta rayuwa zaka iske mutum da karamin karbi bai ta abinda ya mallaka bai ta kara karya ba amma Allah ya ba mutum mirika abinda ke kwarare gidan da yake ciki shi yake so ya fitar da shi daga ciki ba fahimta ba mutun ne Allah ya ba sa dukiya ga wannan talaka ne miskini gidan da yake ciki sai na ganin bai dace da shi wannan gidan bai dace ba sai ki amshi wannan gidan ba ba ya doki nashi ba ya bayar ya a na nasa yake kokarin ya kwaci sai yake cewa wala qad sami'tu rasulullah yace tabbas naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala qad sai da rantsuwa guda guda uku ga wawun ga lamun kuma ga qad yace sami'tu rasulullah naji ma'aikin Allah sallan ya wasallam na cewa idza dhanna an-nasu bid-dinari wad-dirham idan mutane suka dinga rowar abinda Allah ya basu na dinari dirhami wa tabaya'u bil-ina suka dinga kasuwancin riba wa tarakul jihad suka bar jihadi wa akhadhu wa akhadhu adnab al-baqri suka rika jelar shanu anzalallahu alaihim minas sama'i bala sai Allah ya saukar da bala'i daga sama akan su fala yarfa'uhu Allah ba zai daga wannan bala'in ba hatta yuraji'u dinahum hasi sun dawo wa addinin su wa qala al-hasan hasan yake cewa innal fitnata wallahi ma hiya illa uquba illa uqubatu min Allah subhanahu azza wa jalla 'ala an-nas yace innal fitna ba shakka fitina jaraba wa musibu yace wallahi ina rantsuwa da Allah ma hiya illa uqubatu min Allah ba komai bace face wata azaba ce daga Allah subhanahu wataala yake wa yake wa mutane idan kaga jarabawa Allah ya jarrabi al'umma to uquba ce ta saban Allah da suke azaba ce Allah yake musu akan abin da suke yi Allah yana son ya azabtar da su ne mun baija eh, shi sai tawa eh, falawla idh ja'ahum ba'suna tadarru walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahum ash-shaytanu ma kanu ya'malun Allah ce dan mi lokacin da al'amarin mu na azaba yazo basu kasantar da kai ba falawla id ja'ahum ba'suna tadarru Allah ce me yasa lokacin da muka jarrabe su basu kaskantar da kai ba suka mai da al'amarin su ga Allah subhanahu wataala Allah ce kai zuciya ta riga ta ƙi kashe kuma iblis ya kawaita musu abun suka kasance suna suna aiwatarwa wa nadaraba wa nadara ba'd ba'd anbiya'i bani isra'il ila ma yasna'u bihi bukhт nassar faqala bima bima kasabat aydina sallatta alayna sallatta alayna man la ya'rifuka wa la yarhamna wasu daga cikin annabawan banu Isra'il wannan ta duka Isra'iliyat wasu daga cikin annabawan banu eh, annabawan banu Isra'il da suka ga irin abunda Bukhta nasar yake aikatawa sai suka ce bima kasabat aidina sallatta alaina man la ya'rifuka wala yarhamna suka ce ya Allah dalilin abunda hannaye mu suka aikata na sabo Allah shine silar sanya ka dora mu ka jagorantar da mu wanda bai san ko bai tausayin mu saban da muke yi shi ya jayo Allah subhanahu wataala ya dora muna wanda bai san Allah ba sada kuma baya tausayin bayin Allah ashe daga lokacin da kaga al'umma Allah ya jagorantar da hatsibibi akan su shedani mutunan banza to alama ta cewa wannan al'ummar ta nutsa cikin gulbin sabon Allah subhanahu wataala wa qala bukht nasr li li daniyal mallazi sallatani ala qaumik bukht yace ma daniyal yake cewa mallazi sallatani ala qaumik me ya sanya na jagoranci al'ummarka qala yace idmu khati'atuka wa dhulmu qaumi anfusahum yace abun da ya kawo har ka jagoranci al'ummata shine kai mutun ne mai yawan sabo mai yawan kuskure sannan kuma mutane na sun zalunci kawunan su suna aikata sabon Allah subhanahu wataala kai mutun banza su kuma suna sabon Allah sai Allah ya dora ka jagora akan su daman inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim idan kaga Allah ya dora al'umma jagora to wannan jagoran ya dace da da wa'annan mutanen ne yau so ne ke mai dogon karatu shi saban tsaya sharhi saboda kusan satin da ya goce mu yi wani dogon karatu ba ko shi yasa ba dogon karatu yau ko tahiya zamu yi wa zakara ibn abi dunya min hadisi ammar bin yasir wa khuzaifata an annabi sallam ibn abi dunya ya ya fitar da hadisi daga Ammar dan Yasir da kuma Huzaifa ɗan Yaman daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah azza wa jalla lalle Allah mai girma da daukaka idza arada bil ibadi niqma, in Allah ya nufi azaba wa bayu amatal atfal sai Allah ya dinga kashe yara jarirai idan Allah ya nufi al'umma da jarabawa ta hanyar Allah ya so ya musu azaba to sai Allah ya dinga karbar jarirai sai attar mutuwar yara kanana wa aqama arhaman nisa kuma sai Allah ya ya taushe mahaifar mata sai mace ta daki ciki sai ya zube ko ta kasa hayo ma baki daya fatanzilu niqma sai Allah ya saukar da azaba walaysa fihi marhumun ciki su ba wanda za a tausayawa wannan hadisi Nasiruddin Albani ce hadisi ne da'ifi wa zakara an Malik bin Dinar qala yace qara'tu fil hikma yace na karanta a cikin wani abu wanda akwai hikima a cikin sa yana cewa yaqul Allah azza wa jalla Allah ana al malik ana Allah malikul muluk Allah ce ni ne Allah mamallaki me mulkin masu mulki sarkin sarakai wanda mun karanta a cikin tauhid ko muka ce kuskure ne a kira wani sarki a ce sarkin sarakuna kuskure sai a kayyade ce sarkin sarakan Niger eh wannan ya ko kuma sarkin musulmin tawa wannan ya halitta amma a ce sarkin sarakai Muhammad bin Abdullah yana ganin wannan yana tauhidi mutun da aqidarsa Allah ce ana ana ana Allah malikul muluk ni ne Allah sarkin sarakuna qulubul muluk bi yadi zikatan jagorori musarakai tana a hannuna faman ata'ani ja'altuhum alaihi rahma duk wanda yayi min da'a sai na sanya sarakuna su zamanto masu tausayi a su duk al'ummar cewa Allah da'a sai Allah ya dora jagorori masu tausayin su akai man asani kuma duk wanda ya sabo na ja'altuhum alaihi nikma sai na sanya eh, Watan sarakun su zamanto azaba gare su sai Allah ce fala tashghilu anfusakum bisabbil muluk kakku damu da zagin sarakuna kada ku zage da zagin sarakuna walakin tubu ilayya sai dai ku tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala ku tuba ma Allah subhanahu wataala a'tifukum alaykum ni kuma sai na sanya na lausar da su akan ku sai Allah ya tankwasa su sun so ko ba su so ba zamanto masu taushi da taushi akan ku idan sarakuna suna abin da ba daidai ba jagor suna zalunci to kada ta tsira ma jagorori ana mustawa'a to ku al'umma ku dawo ku ta istighfari ku roki Allah gafara to sai Allah ya tankwayar da su dole sun su kuma su ba sai zamanto masu tausi masu taushi akan ku wa fi marasil al-hasan yazo a cikin marasil na al-hasan idza arada Allah biqaumin khairan in Allah yana nufin alkhairi wa mutane da amruhum ila ulama'ihim sai Allah ya sanya al'amari su zuwa ga masu haƙuri da cikin su sai Allah ya jagorantar da su mutane masu haƙuri wa fayyahum inda suma'ihim kuma sai Allah ya karkata su zuwa ga mutane masu yafuwa sai ga sarki ne gashi nan jagora duk abin da za a yi masa sai kaga ya jure ya haƙuri yana dariya kuma kamar ba a yi masa ba kuma ita sarki ne ko jagora ko shugaban ƙasa sai ai masa laifi ga yana murmushi kuma yana bada hakuri wa idza arada Allahu biqaumin sharran in Allah ya nufi al'umma da sharri ja'ala amrahum ila sufaihim sai Allah ya sanya al'amarsu su zuwa ga wawaye sai a doro mashaya da mazinata a baku jagorori ɗan iska kawai rattara muku su wa fayyahum inda bakhailihim kuma sai Allah ya karkata al'amari su zuwa ga marwatan sai zamanto ga sunan kawai a jibga muku kashi kuma a hana muku kuka shikenan kawai wa zakara al-imam ahmad wa ghayrihi an qatada qala musa ya rab imam ahmad ya rabu ya rawaito daga wani da shi da wani sa daga qatada tabi'i kenan ko qala qala musa adabin allah yake cewa annabi musa ya rab ya ubangiji anta fi samai ya allah kana a sama wa nahnu fil ardi mukum muna a ƙasa fama alamatu ghadbika min ridaka ya allah miye alamun da kike cewa Allah kai hushi daga yardarka miye kike cewa Allah kai hushi wa al'umma qala sai Allah yake cewa idan sta'amaltu alaykum khiyarakum fa huwa min alamati ridaya ankum in har ni Allah na dora muku jagora daga cikin ku wanda yake zabe kowa na yabansa kowa na alsan barka da shi to wannan alama ta cewa Allah ya yarda da ku kaga da Allah ya yarda da sahabbai sai Allah ya dora musu wa annabi Muhammad karshen yarda kenan ko da Allah kowa ya tambaya mu kuma fa ka sa fondan turka shi alamatul istifham <laughs> na'am ba zan fada ba kowa zai tambaya kowa ya baka sa amsa idan Allah ya so in Allah ya dora wa al'umma jagora daga cikin su mutunan kirki to alama ta cewa Allah ya yarda da wa'annan mutanen wa idza sta'amaltu alaikum shirarakum Allah ce kuma in na dauko mutanen banza mashaya ɗan kwaya karuwai daga cikin ku na dora su shugabancin ku fa huwa min fa huwa alamatu sakhti alaikum alamar Allah na hushi da ku ne alamar Allah yayi hushi da ku wa zakara ibn abi dunya an fud an fudail bin iyad qala auha Allah ila ba'd al-anbiya' Allah yayi wahayi zuwa ga su annabawa yace idza asani man ya'rifuni in har wanda ya sani yayi saba min sallatu alaihi man la ya'rifuni ni kuma Allah sai na dora masa wanda bai sani ba idan kai da ka san Allah kana saban Allah ka karanta alqur'ani ka san hadisan manzon Allah ka san alhalalu ka san alharamu ka san miye almubahu kuma sai aka wayi gari kai ne gaba wajen saban Allah to in Allah ya tashi dora muku shugaba sai Allah ya dora muku wanda bai san Allah ba wanda bai sallata ya shi aikin Allah sai zai adalci sai zai kirta muku sai a taimuku azaba kuma wallahi a hana muku bakin magana mu rayu kasar na cikin wannan halin wa ba ai ko ba dan Allah Ko ya bi fasalu tariha ku tambayi tarihi ku duwa gani an yi jagororin da nan ai abinda duk ake baka da bakin kai magana kana magana ko wallahi su danka dan kwaso baka bane <laughs> malamai nawa aka sama takunkumin wa'azi na'am ba sa kilguwa akwai wannan sai sai da aka yi juyi miji su goma suna wa'azi fa can da shi kusan shekara masu yawa aka hana musu wa'azi an sa wata dibi a kasar Allah an hana su karanta littafin Allah a kasar Allah an hana su karanta littafin Allah to sai Allah ya nuna musu cewa da su da dokar da suke takaba da duka da hannunsa yake sai ya je da al'amuransa kuma wallahi ko min janib min janib yin yin inqilab yin kudeta a kasar nan wani wata rahama ce min janib so a ƙarshe ƙarshen kafin a yi mulki abinda ke faruwa a kasar nan harakar addini gaba ɗaya an cire ta daga hannun malamai ƴan ƙwaya mashar suke can karuwa suke karuwanci su za su dinga tsaro addinin nan ba kai ta kai inda a cikin plankin su wa'azi din ba wanda zai faranta musu dare za ka yi ba za ka yi ba wallahi kudumar juma'a sai an baka dama sai an rubuto maka ka naka kawai karantawa kuma in ka ƙara abin da babu shi a ciki sai ka zo ka musu sammaci ka zo kai bayani wallahi cikin tsarin kenan ba? Allah ya dibi zukatan wasu da cikin bayun nan kuma sai ya ce to ku ku tahibu kawo su ba shikenan ba shikenan to Allah ya samu wani lafiya kuma Allah ya samu tijarabawa to yake cewa Allah yayi wahayi zuwa ga wasu annaba cikin banu Isra'il cewa idan idan wanda ya san Allah yayi ya sabi Allah sai Allah ya dora shugabancin wancan ya dora masa wanda bai san Allah subhanahu wa ta'ala ba to kuma hadisi yana da tsawo mal lokaci yayi kwana anan naga hadisi yana da lokaci yayi ko sai mu kwana anan kenan ko sati mai dawa in Allah ya rada sai mu tashi a hadisin hadisi Abdullahi dan Umar insha Allah muna ta fatan abinda muka faɗa ya zanto gaskiya Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah subhanahu ta'ala ya gafarta muna muna ƙara tawassul sunayen Allah alhayyu alqayyum bukatunmu na alkhairi Allah ya biya muna wannan kasar tamu Allah ya ƙara mana kwanciyar hankali da zaman lafiya ya Allah ka tusanya jin tsoronka a cikin zukatan shugabannin mu Allah ka ba su iko yi mana adalci ya Allah ka sanya mu zaman to masu masu tuba zuwa gare ka dare da rana Allah ka gafarta mu ka gafarta mu iyayenmu subhanaka allahumma bihamdika shalla la ilaha illa anta wa wa barik ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama وصحبه وسلم wa assalamu والسلام wa rahmatullahi wa barakatuh